Zamislite onda o kakvoj se velikoj katastrofi mora progovoriti. Rat u kome je 7 milijardi ljudi uključeno, koliko je džina i šeitana, samo Allah tabarakevo ta'ala zna. Taj se rat zove rat informacija, informacija. Danas su ljudi opterećeni informacijama. Danas su ljudi ti koji trguju informacijama, koji koriste informacije, koji zloupotrebljavaju informacije, koji trguju informacijama, zavađaju informacijama. Pa da vidimo kakav treba stav da bude vjernika u pogledu prenošenja informacija, kako da se mi izvučemo iz tog rata i ne budemo oni koji čine nered na zemlji. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ I bojte se nereda, a evo neredi vladaju. Bojte se smutni, to jeste nereda. A šta rade ti neredi? وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا Bojte se nereda jer smutnje kada krenu i kada se pokrenu, one neće samo naći završetak i neće poklopiti one koji su izvor smutni, nego će smutnju kušati i tu gorčinu gutati i oni koji nemaju nikakve veze sa tom smutnjom biva goriče i sirovo u siro u suhu. Pa se moramo dobro čuvati šta govorimo, kako prenosimo, jer treba da znamo da čovjek ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije onaj koji, kako kaže uzvišeni, bileži. Moramo toga biti svjesni, moramo znati da možemo se mi sakriti od ljudi, i prenositi kile wa kal, rekla, kazala, ali se ne možemo sakriti od Allaha subhanahu wa ta'ala, jer je Allah ar-raqib, onaj koji sve nadgleda, as-sami'a, onaj koji sve čuje, al-basir, onaj koji sve vidi, al-alim, onaj koji sve zna, pa pokušaj se, al-habir, onaj koji o svemu obaviješten. Pa ga kada budeš nešto govorio i kada budeš nešto prenosio, onda neka ti na umu budu ova Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva i lijepa imena, kako bi dobro razmislio kako ćeš vijest prenijeti. Draga moja braćo, mi muslimani u pogledu nevjernika protiv njihovog rata koji se zove rat propagandom i rat propagandom, znači informacijama, borimo se najboljim metodama i najboljim sredstvom, a to je Kur'an. Zato Allah subhanahu wa ta'ala i to naziva velikim džihadom. Kaže da im uzratimo Kur'anom. Vođahidhum bihi džihaden kebira. I boriti se protiv nevijenika, ti koji lašu i petljaju, i prave kombinacije i prodaju riječi, a čas svoju davno i vjeru prodali, bojite se protiv njih Kur'anom. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا I to je Allah Đerlewa'ala nazvao velikim džihadom. Jer, draga moja braćo i cijedne sestre, ne može pred Kur'anom ni jedan medij ostati, ne može ni jedan novinar pred učenjaka stati, ne može ni jedan kamerman ili špijun ostati ravnodušan kada Kur'an ga potjera, kada uđe u rad sa Kur'anom, jer je to nešto nadnaravno da Allaha subhanahu wa ta'ala ovaj Kur'an uzdiže ljude i ovaj Kur'an ponižava ljude. Pa oni koji se uzmu za Kur'an i za uže Kur'ansko, Allah subhanahu wa ta'ala i uzdiže a onaj ko pokuša da stavi Kur'an pod kontrolu ili da ne da da se Kur'an tumači ili govori ružno o Kur'anu hizju fit dunja o fil ahirati adabun šedid taka će kusati bolnu, porižavajuću kaznu na ovome svijetu a na onome svijetu je opet onda posebna priča i posebna kazna koja se ne može podnijeti. Draga moja braćo, nevjernici u svom ratovanju medijima, informacijama, koriste sve metode. Koriste obaještajne službe, koriste novokomponovane sihrbaze ili pjesnike, a i one stare ne zapostavljaju, pa su novinari uglavnom ili pjesnici, Kako je Allah opisuje jakulune ma jefalun. Oni govore ono što nemaju pokrića za to. Znači, izmišljaju govor. I zato je Allah subhanahu wa ta'ala pjesnicima kao dokaz protiv njih objavio Kur'an. Pa ga je došao pjesnik Resulu sallallahu alaihi ve sellem i rekao, o Muhammede, ja sam čuo da si ti poludio. A ja liječim lude nekom vizijom, nekim vidom vjetra. Tad se nije gra koristio plaho i nije se išlo nekoj svi, tetki koja je tihare klanja, ali svako vrijeme ima svoje sirbaze, ima svoje šetaluke. Ali kaže, ti si Muhammede dobar čovjek. Pa bi ja želio da te izliječim. Pa ga gleda Resul sallallahu alaihi ve sellem, I ovo je dokaz da mu'mini mogu punim okom pogledati svakoga u oči. A munafik i neprijatelj obara pogled, nema snage. I tu je odmah bitku izgubio, a izgubit će na svakom drugom polju. Pa ga gleda Resul sallallahu alaihi ve sellem u oči i kaže mu Inna alhamda lillahi nahmeduhu, nasta'inuhu, nasta'ufiru. Wa na'udu billahi min šururi anfusina. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Pa kada je čuo pjesnik, braćo, ove riječi, a ovo su riječi gdje se ističe Allah subhanahu wa ta'ala, da Allahu jedino zahvala i hvala pripada, da se Allah slavi i veliča, koga Allahu puti nikoga ne može u zabludu odvesti. A koga Allah u zabud odvede, nikoga napravi put, ne može izvesti. Pa kada je pjesnik ovu kombinaciju i ovaj sklad rečenica čuo, kaže Muhammede, nije ti teško da to opet ponoviš? Pa mu je Resul sallallahu alaihi ve sellem ponovio još dva puta, to biva sve ukupno tri puta. Pa je rekao, tako mi Allaha, ti nisi lud, ti si ludima Poslan oborio je sve njegovo znanje, njegovo pjesništvo. I zato nam Allah subhanahu wa ta'ala nije poslao mu stao štab, pa da mi ganjamo sihrbaze, kada i ufati islam, da će im se njihovo pravo, će dobiti sigurno. Nije nam Allah Đelešanu dao ilađ i sao, pa da mi proživljavamo Allahom dozvolom mrtve i liječimo gubave. Nije nam Allah Đelešanu dao salihovu devu, pa da ne moramo farve krava i deva i koza imati, da svi jednu devu muzemo i da taj kiramet i tu muđizu od Allaha subhanahu wa ta'ala vidimo, nego nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao najveću muđizu svih muđiza, a to je ova naša knjiga Kur'an. To je inne hadel Kur'ane jehdi lilletihi akvam. Ova knjiga vodi pravom putu. Ova knjiga vodi čvrstini stabilnosti i protiv ove knjige se niko ne može boriti. A evo vam jedan razumski dokaz. Kad su to nevijenici prestali da se bore protiv Kur'ana? Koliko ima Kur'an? Od kada je Kur'an? Od kada je Islam? Pa zašto ga nisu zatrli? Zašto nisu bar jedan hard sklonuli? Zašto nisu nešto ubacili, nešto dobacili ili izbacili? Zašto ne mogu? Pa oni najveće štemparije svijeta imaju. Oni tehniku imaju. Pa gdje je zapelo? Ne može se protiv Allaha ratovati. Ne može se protiv Allaho, Allahovi dokaza ratovati. Ovo je samo jedan, jedan, jedan primjer u moru primjera šta se može kazati. I zato nama, nama je najbitnije da se držimo Kur'ana. Prvo će nas Allah subhanahu wa ta'ala uzdići, a onda ćemo na svaku ratnu propagandu i ovaj rat koji se sada vodi, propagandni rat, medijski rat, rat informacijama, mi ćemo odgovoriti Kur'anom i onda nam niko ne može prigovoriti. Što se tiče vjednika, kazali smo svi su ljudi u ovom ratu. Niko nije izostavljen. Kakav njihov stav treba da bude? Draga moja braćo, mi u islamu imamo jedan, op, jedan najbolji način prerošenja. Zašto se svi normalni muslimani, a oni koji se pripisuju islamu, a ne priznaju Buhari, oni nisu normalni muslimani. Oni nisu nikako muslimani. Zašto muslimani se slažu oko Buharije? Ko je taj čovjek? Zašto se slažu? Šta se to tu desilo? Zašto tu nemaš u Buhata? Da nije što Buharije ko slago? Da nije mu ko šta potplatio? Da nije dobar ko sa bio, pa od njega rivaje tuzao, a od drugog nije? Nije. Kako to da ljudi ne sumljaju? Šta se to desilo? Zato što u islamu, draga moja braćo, ima poseban način prenošenja informacija. Pa znate li da Buharija nije tijelo da uzme rivaje to čovjeka koji laže devi? Samo je mami da bi ravija dalje otišao, da bi Buharija još koji metar na jahalici prešao, a neće joj žita dati. Nudio je lagu bez žita. Pa neće Buharija od njega da uzme. Pa ne bi uzeo rivajet od čovjeka koji jede jabuku putem odeći. Svakog rivaju je bolje poznavao nego što mi danas znamo svoj matični broj na pamet. Jer je znao, kako kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem u rivajetu koga bilježima muslim, Men kezzeba aleyhi mutaumiden, mutaammiden, fel je tebeva maka'adahu minen nar. Ko slaže na mene namjerno, neka sebi pripremi mjesto u džehennemu. To jeste, pripremio je sebi mjesto u džehennemu. Ja neki dan na jednoj dženazi slušam Efendiju, koji objašnjava zbuljenom narodu, koji ne zna se abdestiti za dženazu, ne zna klanjati, ne zna dženazu obaviti, ne zna zanijetiti, ne zna odnijetiti. Pa im kaže, ođe objašnjavam i govorim, i kaže, rekao je Muhammed a.s. da Fatiha mijenja svaku dovu. Ovo je pravi lažov na Allahu, a poslanika s.a.v. Ja izazivam sve hođe i hađije, da mi dođu sa dokazom polovičnim, ja ću se javno i tom hođi i ostalim džahilima izvinuti. I neće mi to biti teško. E ovako se laže kada se nema dokaza, a treba se nešto od naroda pridobiti, onda zloupotrebi i samo to sa fatihom još spoji Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem. E tako i mi, draga moja braćo, često prenosimo, dodajemo, pakujemo, oduzimamo, shodno našim zdanjima. A ovo nije osobina vjernika. Osobina vjernika je da prenosi ovako, ko što je prenio Buharija. Ako ne uspiješ ko Buharija, onda ako njegov učenik muslim. Ako ne uspiješ kao muslim, onda da prenosiš kao što je prenio Ashabu Sunenu ono što mi kažemo od Ebu Davu, Tirmizi, Nesaija, Ibn Mađe, ili Imam Ahmed, tako da učiš kako su oni prenosili, da ne bi prvo slagao na Allahova poslanika, ali salatu wassalam, da ne bi slučajno bio menan, onaj koji prenosi riječi, dodaje i dopakiva i odpakiva, da bi muslimane zavadio takav će imati posebnu kaznu u brzahu da ne bi bio munafik, jer je prva osobina munafika iza hadete kedem, kada progovori laži. Zato nam, draga moja braćo, naš stav jednički mora biti i njemu ima dokaz u suri društvenoj el-uđurat, sobe. Pa nakon što Allah subhanahu wa ta'ala govori vjednicima kako trebaju da idu za Allahovim poslanikom. Kako ne smiju glas da podižu iznad Allahova poslanika. Kako ga ne smiju ružno da dozivati. Ne smijemo koku će dosađivati. Moraju punog edeba biti voti računa kada će dolaziti i šta će pitati. Nakon toga Allah Đerlešanu objavljuje pa kaže Ja iuha ledina amenu, ida ja'akum fasikum bi nebein fatebejenum an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin o vjernici Allah se obraća onima koji su uzeli Kur'an koji kažu da je to njihov put koji kažu da hoće džennet da neće džehennem da su oni min ashabil dženne uz Allahu pomoć a ne žele da budu min ashabim nadra sa Allah sačuva dva tre njima se Allah obraća pa kaže o vjernici Kada vam kakav čovjek, a ovaj čovjek, draga moja braćo, je bio ashab, koji nije bradu brijao, koji nije duhan pušio, koji nije imao nekakve ružne osobine, to je ashab Resula sallallahu alaihi sallam, samo je jednom loše zaključio. Donio je štihad pogrešan, otišao da sakupi zekat, i zaključio da hoće drugi ljudi da ga ubiju, koji su se razlađivali sabljama, pa ga Allah Đelešanu samo zbog ovoga grijeha, lošeg presuđivanja ili lošeg viđenja, zaključivanja i donošenja nekog njegovog ištihada, a to nije stvarna slika ti ljudi, Allah ga nazvao fasikom. A vi znate da je fasik od riječi fiskom. A fisk veliki grijeh. Pa Allah Đelešanu kaže, o vjernici, kada vam nekakav čovjek, griješnik, a mi smo u startu ako nam Allah ne oprosti svi griješnici, zato što se na nama fisk, veliki grijesi, vide smrdi vodni. I u sliki u toru imamo grijehe. I to ne možemo osporiti. Kada vam kakav griješan čovjek dođe, sa nekom informacijom, fetebejenu, dobro je provjerite. Ovo je dokaz nad naravnosti Kur'ana. Bejan! I kod nas se ta riješ spominje. Da izađe kaže sve na Bejan. Aha, znači nema žurbe. Nema, nema, nema znači navijanja na jednu stranu. Nema pristrasnosti. Nema šeitelj otvarati vrata. Treba se sada razlozi tražiti, opravdanja. Fete bejenu. Dobro, dobro da izađe sve na bejan. Je taj čovjek dobro to prenio? Kako je on to čuo? Kako je zaključio? Šta bi Buharija za njega kazao? Šta bi Muslim za njega kazao? Če je ovaj čovjek, čovjek na vagi slama? Antusibu kaumen bi džahadatim da ne bi narod uvrijedili, da ne bi narod povrijedili, da ne bi nekome znači nanio bol, da ne bi nekoga potvorio, da ne bi nekoga uvrijedio, da ne bi nečije srce ranio, da ne bi džemat razvalio, da ne bi smutnju unio. Ta tusbihu ala ma fa'altum nadini. Pa onda kada vidiš šta si uprljio, Kako si to kada je osvalilo pa si vidio kakav si fesad na zemlji učinio? Onda se tek ti kaješ. A kazali smo zato, kažu učenjaci, kada se neredi prošire, kao kada čovjek uzme punu vreću, peruti. I to istrese negdje. Ni ovi moderni usisivači to više pokti ne mogu. Negdje se mora zavući. Nećeš moći to sve pokupiti. I zato moraš dobro ome što ti između dva, između dvije brade dobro računa povesti. Da te ne bi ovaj jezik u džehennem odveo. A onda neće biti prilike za kajanje. Pa draga moja braćo, ovaj rat, on će trajati dogod ljudi ove činjice ne budu dobro shvatili. Nevijenici se od ovoga rata neće okanuti. Ovo je njihovo jedno sredstvo. Zavadi pa vladaj. Vi znate da je afganistanski narod bio zbunjen samo zbog toga što su Amerikanci na hiljade transistora izbacili iz aviona, a tamo negdje u pozadini instalirali stanice koje su govorile punim ustima kako padaju gradovi i regije kao kule od karata. To pravi poremećaj kod ljudi. To su te informacije pogrešne i danas ljudima su često izvor informacija. Dnevni avaz, televizija federalna, televizija srpska, prvi program, OBN, novine ove, novine ove, a mi vidimo da su to stvarno nezavisni mediji. Nezavisni, jedino su, jedino je, znači Allah i sigurno neće pomoći. Oni su ovisni i zavisni, zavisni. Oni ne smiju da pisnu. I ovo je dokaz da je prvo slovo demokratije palo u vodu. Koji kažu sloboda govora. Svako ima pravo da laže i da petlja. I da govori šta hoće. I da pali Kur'ane i da gasi. I radi šta hoće. On je i pedar imaju pravo da prave parade. I lezbenke da se žene i udaju sa čukama i hajvanima. Jedino musliman ne smije da kaže riječ istine sa najljepših vijesta, to su mindari. Pa ćete vidjeti ovih dana da je Firaučić kopile od Firauna zabranio u Egiptu na 50.000 mjesta da se drže hudbe. Zato što oni znaju da sa ovih mjesta mora doći riječ istine, pa će se ljudima srca smiriti i propaganda pasti u vodu, sihrbazi će biti poraženi, a istina uzignuta. I zato su donijeli odluku i fetvu. I tamo se pojavio novi Kemura, novi muftija koji se zove Tajib, a tako mi Allaha nije dobar. To u prevod znači Tajib, znači dobar prijatan. On je strad nad stradovima. I šeitan ima dosta od njega šta naučiti. Samo se znači nosiocima istine ne da da se popi ulaži. Pa ćete vidjeti u misli ovih dana da su samo na medijima sihrbazi i kanali koje drži vlast, tiranska, vojnička, koja plasira ono što trebaju ljudi da sažvaču bez obzira može li se to sažvakati ili ne može. Zato, draga moja braćo, čuvajmo se i ne budimo dio problema, budimo dio rješenja, Mi moramo biti muslimani koji puno šute, a puno rade. Nemojte vi biti kao ovi reporteri sa utakmica. Oni vidjeli ste nikad gola nisu dali, a puno pričaju. I znaju ljude za pal, pa ljudi ginu. Na utakmicama i drogiraju se prije toga ili posle toga. Mi budimo oni kada govorimo da imamo dobro pokriće za ono što smo kazali. I bojmo se Allaha subhanahu wa ta'ala i nemojmo biti prisrasni, budimo pravedni. Ediluhu akrabuli takva, pravedni budite, Allah uzvišeni kaže, nemojte da ste prijateljstvo prema nekomi, navede da nepravedno postupate. Pravedno postupajte, to je najbliže bogobojaznosti. A kulu kauli hada ostavila li u rekom ostavfiruhu, innehu huvad gafuru rahim, wa akhiru da'wana, in ilhamdulillahi rabbil alamin. Ostavfiruhu. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Mi smo još uvijek u našem serijalu gdje govorimo kako je ratovao najbolji ratnik svih vremena. Kako je ratovao najbolji vojnik svih vremena. Kako je ratovao najbolji komadant svih vremena. Kako je ratovao najbolji moralista svih vremena. Kako bi i nevijenici i vijenici vidjeli imali njihovo bandovanje mjesta. Kako bi vijenici vidjeli jesu li gdje nepravdu kome nanijeli. Jer je to specijalan badet koji ne smije ličiti na bandovanje i na kaubojske i na indijanske filmove, nego mora biti uređen zato što je taj propis došao ne iz Akademije nauka i umjetnosti iz nekakvih pomrčina, nego je taj program i projekat došao iz Kur'ana koji izvodi ljude na svjetlo, iz teskobe u prostranstva i iz obožavanja ljudi u obožavanja gospodara ljudi. Najbolja bitra, bitka na bedru, ona ne može se lako iscrpiti, pa ćemo još pokoju, povuku i poruku iz te velike bitke povaditi. Vi znate kada se završila bitka na Bedru, da je ubijeno 70 mušlika. Mali broj je muslimana palo tu. Nekolicina muslimana je samo poginula na Bedru i bilo je nekolicina ranjeni. Pa su ovdje muslimani naučili jedno šerijatsko pravilo, jedno fiksko pravilo šta se radi sa šehidima koji padnu na bojnom polju Pa mi to pravilo od otuda vučemo i danas znamo da kada šehid pogine na Allahovom putu, da je najispravnije da ga ne kupamo, da mu dženazu ne klanjamo i da ga na bojnom polju ukopamo. Znači nije vađi, a mi znamo da je pardul kifaje, da se svakom muslimanu, da se svakom muslimanu klanja dženaza, okupa se i ukopa se u muslimanskom vezarije. I ovdje još jedna pouka, kao gaže islamski učenjaci, i musliman se ne voza po svijetu. Danas umre musliman tamo negdje na svijetu i onda ga ovi što kažu vaše da umrete, a naše je ostalo, oni tu bizni se otvaraju i vozaju te ljude i lede i odleđavaju i danima i vozaju po svijetu kako bi oni bili ukopani negdje tamo na drugom mjestu čovjeđe bude umru, tu treba da bude ukopan. Jeste, ne treba da bude ukopan. U nevjeničkoj zemlji, a otko musliman sa nevjenicima, u najmini ruku ne smije da bude ukopan u nevjenička groblja. Pa je spala obaveza vađiba, nije ni fatul kifaje, nije obaveza čak je od sunneta i najjače je mišljenje da se šehid ne kupa i da mu se ne klanja dženaza, da bude ono sve što je na njemu od rana, od znoja i od prašine, svjedočenje njemu na sudnjem danu, da je on zaista šehidio, da je on potvrdio, da je za Allaha i na Allahom putu ratovao. Tu Druga povuka i povuka s Petra, draga moja braćo, lijepo obhođenje prema zatvorenicima. Vi ste čitali historiju i vidjeli ste šta je Hitler, šta je, šta je Stalin, šta je Lenin, šta je ovaj novi poredak uradio zatvorenika. Pa zar ne vidite na, da, da na danas na Guantanamu znači življavaju se na ljudima da vide koliko muđajid musliman može podnijeti. Pa su onda Firaučići u Egiptu zlostavljali zatvorenike do, do tog bola da su i Amerikanci pozavidili. I ostali zato kada bi u prošlom periodu uhvatili nekog interesantnog muslimana opasno po svjetski poredak, onda ga ne bi kažnjavali nigdje nego u Misru. Kao što su naše šeha da tamo isporučili. Vjerovali su Amerikanci da će Egipćani koji nose gene mnogi od Firauna dobro posao odraditi. Pored toga što imaju ženevske nekakve konvencije prema zarobljenicima, imaju neka pravila koja niko ne poštuje osim muslimani, to odgovorno tvrdim, A pogledajte Rasula sallallahu alaihi ve sellem, nakon toliki muka i belaja, zlostavljao, i, ne, zlostavljao ga njegov narod, nisu kinezi japanci došli u Meku, njegovi najbližniji, i evo i sad se okupili svi na Petru. Neko je dobio ono što, što mu je Allah odredio i tu je svoju glavušu ostavio. Ali ovi živi, šta ćemo sad sa njima? i življavati se, jel tako? Odgirati uši, nos i ostale, vaditi organe kao što vade drugi. Ne, Islam tako ne uči. To ne znači da i u zarobljenicima nema zločinaca. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže تَقَاتِلُوا اَيْمَّةَ kufr innahum la اَيْمَنَ lahum I borite se prostiv nosioca kufra. Znači onima glavešinama za koje se dokaže da su zlo počinili i da su genocid učinili i življavali se, oni će dobiti na sudu islamskom ono što im sud prosudi, a neće se nikome nepravda nanijeti. Pa Resul sallallahu alaihi ve sellem nudi lak izlazak za zarobljenicima, da poduče svaki po deset muslimana, manje ili više, da i opismeni i nakon toga će biti slobodni. Nema tu nikakvog lomljenja kostiju, nema tu, znači, otkidanja spolnih organa, nema tu silovanja, nema tu zlostavljanja, nema tu nasilnog poislamljivanja, kao što ima nasilno pokrštavanje i ostalo. Iako je ovo bio genijski rat i došli sajeti posle toga, gdje je ispravniji stav bio Omer radijallahu ta'ala anhu, koji je tražio da se riješe zarobljenici, Jer u gerilskom ratu ne možeš no vodati gerilce, ne možeš vodati zarobnike sa sobom. je, napreć je belaj. Ali Resul sallallahu alaihi ve sellem nam daje lekciju kako se treba obhoditi prema ljudima koji su sada u našim rukama. Da to bude i pred svima onima do sudnjega dana. Da mi nismo željni krvi, da mi nismo ljudožderi, da mi jedino konvencije Kur'ana poštujemo, a ovi su i izvali neke dijelove uzeli od Islama i to prepisali sebi i zato to niko na Dunjalu koji ne poštuje. Poniženje silnicima. Na bedru, draga moja braća, se pokazalo kako poglavice završavaju. Šta se dešava s kaubojima koji su vadili svoje pištolje ubijali redom, iživljavali se, poližavali. Pokazalo se da se historija ponavlja kao što je Firaun govorio da je Bog. Pa govorio ovo, pa ono, pa mušku djecu ubijao, žensko ostavljao u životu, iživljavao se. Činio pravi nered na zemlji. Vidjeli ste kakav mu je završetak bio. Allah ga ponizio. Allah ga ponizio. I tako su poniženi i bit će poniženi. I pratite šta se dešava sa silnicima, kako završavaju. E tako se završili i Ebu Leheb, i Umej ibn Halef, onaj što je tu kubilala i zlostavljao, Abdurrahmana ibn Aufa i ostali. Tako su izgili ti silnici, došli su tu, neki su čak i to je dokaz nad narodnosti Islama, muđiza Kur'ana, i muđiza poslanstva, da im je najavljena smrt. I morali su tu doći. Kao što je, znači, najavljeno muslimanima da će Ebu Leheb živjeti 12 godina. Slušajte, tebe tjeda Ebi Leheb ima tebe. I neće moći islam prijemiti. Lako islam prijemiti, ali tako? La ilaha illa muhammed rasulat, te musliman. A vidiš, ovaj ne može. Što ne može? Pa ne da Allah. I danas mnogi ljudi ne mogu, ne da Allah. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin zato što Allah neće sinniški narod uputiti wallahu la yahdi al-yahdi al-kafirin Allah neće nevjernike putiti. wallahu la yahdi al-fasiqin neće faske puti. upućuje neke ljude koji budu zaslužili da budu upućeni ako se u svojim zulumima i gresima ne budu do kraja do kraja znači upropastili draga moja braćo džihad je nafaka za muslimane Džihad je posebna, znači prilika da se muslimani obogate, ne da pljačkaju. I ne da se onda zbog ratnog plijena poubijaju. Nego je to jedan izbor koga je Allah subhanahu wa ta'ala učinio posebnim halalom. I on ima svoj način. I zato je objavljena sura Al-Fat, sura Anfal. Bismillahirrahmanirrahim, jes'alunike anil Anfalu. Kulil anfalu lillahi wal rasul. Pitaju te o ratnom plijenu. Ratni plijen pripada Allahu i njegovom poslaniku. Ne smije ratni plijen, i to su muslimani pokazali, biti razlog da dođe do krvog prolića. Da bude razlog se džemati raz, razjedini. To je znači samo ona dunjalučka pobjeda, pa malo svane muslimanima, a oni uglavnom slabije naoružani, slabiju hranu jedu, manje od odijela imaju, pa je prilika malo da se dopune tu i ne idu ponovo ni u penziju, ni na godišnje odmore, nego idu dalje da nose bajrak islama na Allahom te barke o ta'ala putu. Ali Ibn Omer, ali nebije sallallahu alaihi ve sellem, je kal, kal Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, bu'ithu bejne jedini sa' bi sejf, kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, poslan sam prije sudnjega dana sa sabljom hatta yu'bad Allah ta'ala wahdahu da se obožava samo Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini la sharika lahu koji ne smije imati supadnika vođu ila rizki tahta zilli rumhi i učinjena je nafaka meni tamo gdje zabada moje koplje vođu ila zulli osivaru ala men halefe emri a poniženje i propas svakome onome ko se mom emru suprostavlja u men te šepaha bi kaumin ta huva minhum a ko ponaša jedan narod on je dio toga naroda ravahu imam Ahmed bliži hadis imam Ahmed i on je sahib poseban status draga moja braća učestnika Bedra zašto kada mi govorimo o Bedru kažemo da je to najveća bitka ne po broju vojnika ne po broju ubijeni, ne po broju ratnog plijena, ne po broju mnogo čega, nego po broju beričeta. Zamislite na Bedru, takvi su beričeti bili koji će se do kijameta spominjati. I ljudi koji su učesnici Bedra imaju poseba status. Pa Ebu Belta, onaj ashab koji je poslao informaciju ili tijelo da pošelje informaciju u Meku, bojeći se za svoju ženu i djecu. Pa kada ga je upatio Alija radijallahu ta'ala anhu iz Ubej, to jeste onu ženu koja je nosila pismo u svojim pletenicama i to došlo do Allaho poslanika sallallahu alaihi ve sellem kako bideš ima muslim, tijelo je Omer da mu otkine glavu. Rekao je, o Allaho poslaniće, ovaj izdaje Allaha i njegova poslanika, dani akta unuka, dozvoli da mu glavu otkine. Pa kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, Da'uhu ja Umar, ostavi ga na miru Umare. Zar ti ne znaš da kao da se Allah pokazao učesnicima bedra i rekao im šta god budete uradili, ja ću vam oprostiti. Ovo je dokaz da je nosio nosioc bedra imao posebne ordene kod Allaha subhanahu wa ta'ala i kod njegova Rasula sallallahu alaihi ve selleme i zato bedr ima svoje velike ibrete i svoje velike poruke i pobjede. I na kraju, draga moja braćo, Islam je došao sa sistemom. Islam je došao sa zakonom. U islamu nema po babi, po stričajima. Nema nikakvih veza potlačivanja i mita. U islamu ima Allahov zakon. Pa zato kada je došao židov i tijelo da, da mu presudi Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme, ali da ga ne kamenuje, nego da ga samo pičuje za zinalu, Pa je Resul sallallahu alaihi wa sallame pitao jednog učenog židova kako je došlo kod vas u Tevratu? Šta se radi sa onim koji učini zinaluka bio oženjen? Zamislite danas da se sprovede Allahu zakon na zemlji. Koliko bi bilo moralni ljudi, a danas vam odgovorno tvrdim da pod ovim bosanskim nebom malo će ko moći dokazati da je moralan i normalan diže se prašina protiv, jel tako, više ženstva, poligamije, a znate li da je velik broj bošnjaka u nelegalnoj poligamiji? Glume poštenje, a mnogi nikod poštenje stanuju, a kamo li da mogu o poštenju govoriti i svojim časnim ženama, mnoge su časne, često lažu i petljaju, a tamo negdje imaju ljubavnice, imaju konobarice, imaju šeitanice, i opet to je sve normalno, a kada neko legalizuje brak ili želi da spasi neku muslimanku tamo negdje, onda se dižu svi mediji na noge i kažu treba to spašavati i treba to proučavati i treba takvima ponovo titi zakon raditi pa da iza rešetaka šest godina čame i čuče kako bi se nekđe pravo tamo zaštitilo pa zato da nas imate velika odruženja koja se brinu za ženska prava. Hoće žene da budu ravnopravne, pa evo vidimo šta im se desilo kada su se za ravnopravnost svoju izborile. Pa je ovaj židov kazao Resul Sal Sveme da je ima kamenovanje, ali kaže šta se kod nas dešavalo. Kada bi bio nekakav ugledan čovjek, onda bi ga spriječili kamenovanja, a kada bi bio nekakav obični čovjek, na njih bi znači, izvršili onda kamenovanje. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ajete u suri Al-Ma'ide وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَ مُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَ مُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَ مُ الظَّالِمُونَ A oni koji ne budu sudili po Allahovom zakonu, oni su kjafiri, oni su griješnici, oni su silnici. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala poslao našem Resulu sallallahu alaihi ve selleme Kur'an i to nama svima da nam bude ustav da sudimo po tom Kur'anu koji ne da nego pravedno i svako mora dobiti svoje pravo i tako će onda ovaj dunjaluk na nešto ličiti, a ovo je sada pravi pesad i nered, pa molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje, da popravi stanje ovoga ummeta, da se opameti ovaj naš narod i da iz poniženja uzme ponos da za alternativu ovoga džehla i zuluma uzme pravdu islam, molim Allaha tabaraka wa ta'ala da obrza pomoć i pobjedu braće muslimanima u Šamu, u Iraku i na svakom mjestu gdje se bore da Allahova riječ bude gornja,